house, you know what I mean? Ewan ko kung paano ko bibitbitin yung pagtingin ko kasi kung hanggang tingin lang ay bitin Ayoko rin naman to kimkimin Kaso mukhang hindi ko pa rin to sa'yo kayang banggitin At baka isnabin mo lang at di mo pansinin Bitin kahit na MP Bira G nang inumin Yung tapang ay wala pa rin Saan ko ihiramin kahit paglasing wala rin kung gising ko, duwag pa rin Paano sasama kung hindi ako nag-aaya? Paano tatama kung hindi ako tumataya? Minsan iniisip ko na wag na lang kaya Kaso yung isip ko ay nagbabago din maya-maya At sobra sa pag-asa, kulang sa kumpiyansa Kaya mukhang malabong magka-tsansa Gusto ko lang naman yung mag-ipopoy mo ba siya? Yun ang matagal ko ng pantasya Matagal na kitang sinusundan Titigan at hindi maiwasan Na ikaw ay titignan sa malayuan At pinag-iisipan ko kung anong paraan Para ikaw ay malapitan Kaso malayo ang pagitan Hanggang kailan kaya Mag-aabang kung may mapapala Sa ring ginagawa na pagkatumaya Ay eh, huwag mapahiya Di lang ako kumikibo Matagal lang tumitibok Ang puso ko para sa'yo Kaso minsan kumikirot ko kasi masabi Di ako umaarte lang Di ko lang alam kung papaano aatake Kasi baka naman ako ay tablahin Kaya tinatak sa isip ko na wag nang tangkain Panaginip lang lahat ng yun Ako ay tamparin para gising Na ako tamang panahon na antayin ko na lamang Kasi wala naman masama sa magtyaga Kung para sa akin kaya edi mag-aabang ako Hanggang sa merong mapala Kaso wala naman magaganap lalo pag wala akong ginawa Tsaka baka mamuti lang ang mata Pag nagantay ng imala Di naman malabo na mapansin mo ko kapag di ako nagtatago Kailangan ko lamang na maging matapang kung gusto ko na magkatayo Wala namang kasing ibang para ako sa takot ay magpapatalo Kawawa lang ako, puro lang tingin sa malayo Kailangan ko lang magbabago kasi na kitang sinusundan Tinititigan at hindi maiwasan Na ikaw ay titignan sa malayoan At pinag-iisipan ko kung anong paraan ka na din pala Kung iisipin mo kaso hindi mo pala to alam Sinong sisisihin ko kundi sarili ko Nalabis ang takot na baka mapahiya lang Tospi man na akong ituring ay wala akong pakialam Sa sasabihin ng mga hibang na walang pa sa nararamdaman Sana din iyo itong maramdaman na mahal kita nang hindi mo alam Nabihag mo kasi ganda mo pang fantasy Yan ang pinoproblema ko ako ay simple lang kasi Paano ba kita mapapaibig? Sa mga matay di makati mga diskarte ko Baka loko-loko Kaso hindi ko na mapigilan na ikay masolo ko Sa panong atake, kita makakausap hey, Hindi ko mawari, baka ikay magula hey, Pag ako'y lumapit na, kapag sa dibdib ko'y matag na Nais ko lang ay malaman mo na noong pa may matagal na kita Ang sinusundan, tinititigan at hindi maiwasan Na ikaw ay titignan sa malayoan At pinag-iisipan ko kung anong paraan pagitan Kaso ang pagitan Hanggang kailan kaya Mag-aabang kung mapapala Sa aking ginagawa na pagkatumaya Ay eh, huwag mapahiya Ang sinusundan hindi maiwasan Na ikaw ay titignan sa malayoan At pinag-iisipan ko kung araw